Пуян Педер. Пуян Педер каялла яла кучичин, хузанда абусты тыдаччы. Яла аслы хведер батне пірі кунлыға. Келес міндузан, пуян Педере урамдырых утса жүреме памашчыш вара. Она ялды мужиксем ері даврах сырын заилетчыш. Пірі манывала маны вала работниге илмінші, дед не илзе пуща бать. Манва жуға хузана илме комолу пульмежи, деть. Анжах пуян педер, работник сине, пить суйла зайлет. Пудек пек кунни әмір эмер перзома хиріш калашу кезене, мен хушны ана пір шарламазыр зине анжа елет. Харзырдарах, хыни ытла кышлаза ямақ парас шук кезене, Хышу хириште тавырза калама пулдыраган зине педер тем барзанда илмеш. Унбекки земжін елонаган зине вал. Шок, санне ним да илместіп. Ун балла эрттеле бұсманжақ, деть. Шавнашкал работник сембе пуян педерін, эш питен забыратчы. Чунилли, тетчі шунчинчен хузанда. Лажы зембе шлемеш, работниксен не юхтарать течеш. Чынахта, пуян бейдер абусне ирхине нихыжанда инче каймалы шире ямаш. Мінлете бұлін е станцаран лабаза, е лабасран станца туртармала дума хыпланать. шүреме шүремелін мар, шывық, урамурлы жеш кашмалла. Анжақ работник сене кунебек шурымзем жинже тулды чыпта чыптазем етмала бұлады. Чашчаза хыда, да вар тулдарны чыпта земдетса, работник сем халран гаяща, шурымызіне юнду хиченшім реші. Буян бедер візем жіне кышқыргалаза, візіне васкатсан жақтырать. Каш не гая бушлазан, работник сем аран-аран, ураран-ура ирттерзе бузаща. Энде ты хужазен зем, хваттерзем тұрық салан мабушлашы. Вара, шаван жух пуян бейдер, құй абусне малданақ тупса хуны ябалазыне, кезе хуларан тебір кедесіне ярать. Халі бейдер, хый каймаш, кежіні вылне хелебе ярать. құй келе чей ішмегірзе юлать. Чей әшне арымы бей иккеш, паян хигун, работниксен юнне юхтарза туны укшана шутлаще. Яла мінгілзен, пуян день старостызем, старшиназем земде хразадыраще. Ана кадаран шелі кілзе бұшшабаще. Пуян педер яла келіні вғытра ял бухимен булзан, педер бұғыра саға алгалажать. Пухойжін день яланах на бек туинать. Анжах пурышсем, лап, волдавас тенебек бұлзадырашы. Вăл хузанда чухне де Ялды мушиксем яланах пуян педере асту задраща. Ялдеш мінле тузан он гымылне каймалыне пурде білешші. Шагынбек тывашы де. Нигам да педер гымылне урлы тымахыймаш. Ялда унын аслы пуян хведер кірлі вғытра кама эрегіштерет, кама укша кивжен барать, вара жапла прине врахан хый аллине бухать. Нумайы же ялда шаранзар, уйзыр тұрза юлашы. Пуян хведерін шаранеде, де, уйеде аслыланза бұрат. Адыл ял жінжі хақлы жаранда, ахалех пигех ун алыне керзе үклі. Вуластри пушлықсем, пурди ун тузызем, шавынбек әшсен жана яланах пулжащем. Хирди әшсене пухны чух, ал житмезен, пуянах вейдер күршізіне бұқса әрекіштерзі үзірдетте, вара візем прашник сенже, вырзарны ун унжаране жулашы, түрліне вырашы, келдіне кердеші, авне жабащым. Варжа пушланзан, пуян педерін хузанды әжізім үкме бұшларыш. Паян самай вайлы работник сине илзі гаяшы, ұран чывайлы лажазыне шарвалі илеші, тем чухлі чупса жүрезенде хыш чух педерін авузы пір сірек тұра, темлі майлаштарзан да хыш чух педерін революци пушланзан. Абуз ма тада йывырдарақ була пушларым. Лажазем валі уду улам сәлі тупма тада хендерех, работник сене тарандарма тада йывырдарақ. Ялдан илзе келмей немледе жок. жоқ. Шитменіне пурбек работник сене тем бульже те тебір худ шенерен журалжыш. Бірре бірі, тепре-тепри, капларақ шапларах шапларақ керлідешші. Пуян бедер юртсан жақ шүрет. Пәр жіре жидет, тебір жерде болад. Шиллебехай работниксем жинжен сурза үпкелезе гдардайд. Итлерға ара візем бек вары хурақсе кала калажашы. Хужана виж бустта хумашы вет. Самана улжын мүжидезе пуян бедер хый бе, Тұрмашы-тұрмашы, Анчах врахын самана чызах ужына шукине курчем. Варавыл, хузынды әшсене підірзе, яла аслы ывылі патне күшірем. Халі хузанда убытка курма анчах, ага хыжанда булин самана ужыняға, он жоқ каллех тапратса бір. Теть пуян бедір яла келзен аслы өвіліне. Хведірем. Пуян педер ялдахы жемйебе калама лайх пурнать. Ажизем мен дуныне ангардыне гайзабыхать, Уя дұқса ұжылза жүреть, Ул муши бахчинже менде бұлін туза Каш пула бушлазан, пүрт хышне дұқсаларат те, ялша бебе Каш пулатте ир булать, вағдырдейть, Рашире, тепри түре жаразем ұлжынашы. Ялдығалық теме небек, ташта небек туйнат. Унда-гунда вунжар вун билік шерін, шеріммен водырын пірле бұғынза бұплеші. Шырданлаштара сей жейн, ұтлашы тұры болы жинжен де калашны үлденме бұшлары. Темле укасем, сакунзем келмелледеші. Пуян педер... Ялды халах вранма пушланыне хыды азырха забырать. Ялды жінзіне. Ман барда гытлашы болзанда да, камын мінеш, тезе тонландарать. Мен манын, вал керек хыжанда манын ақ мен занын, вал яланақ санын, дейд. Анжақ шабақта, бұян бедер варахын, хыдавра ялды ялды зіне чымырдадь. Вайлы партидавадь. Шак партии дарышныбе волосри комитет председательне, бедер керюшне, куштан прахвине, Мигулай патшаджухне волосри судьяра ларнаскерне кірдеші. Секретарь пуянбедерен кәжені вілі хәлі пулзадырать. Ялгамиссарни пуян хведер пучаны керзеюгейт. Халя вай пирен алара. Ундан мен боле тезе шухошлать пуян бедер. Камрангирлі ундан тыра, вылі хілзе, сене озадать. Хузана кайза херлі товар, чей загар, товар, спичка, суба нилзе келетте, темеже хакпа судсадырать. Пухура пір-бір жуғын. Апла юрамаш, левел, пірі ұтлашытыры басуды дывать, тепрезем выживелеші, ұтлашытыр рахыды хакпа бұқса, камжуккене бамалла. Тезе дын зан, Пуян бидер кула-кула, шапла жав. хадерлер хадірлерімри, дед. Кетню касем, сакунзем ялди чуғынзем батне житмеші. Чуғынзіне юрықлау касем калармаш пулмалла шене түрі жара. Шапла, пуян бедерех ял жібебе өрі күрза бұрнады. Самана пачах киви еннелі ұлжына сине кедет. Пуғызын жевыл, ағы ұран баянақ пітмілі. Каллех әлі шибек пулмалла, дед. Юба ұйығы вешне шиде бұшлары. Хузандан пәдім бек, гражданскі варжы пушлан закайна дені хыбарзем яла берзе шитреш. Анжақ ялда кам мен жын жабышныне, кам мінелешіне бек пілмешіға, шабақта ялда хусканза керлезе ғайрым. Пуян бедер хый тузысене. Шитсем патрадаще, візенеже, деть. Чазақшы вұхри құлазын жин волосыне. ялзыне верендегеншін зем житреш. Митинг сем думады жеш. Шені хыбарзем пурде бармайлақ бұлабушлареш. Тул жудылны. Сиве. Шырле хыда шантна. Пуян бейдер шемьебес самовардан чей әшсе дарать. Сазардық урымран пәтік ажазем шаланы үлдінші. Бейдер чүреже батни бұрса бұхрем. Ажазем ташта тывалла васқаза чубашы. Пуян педерін жын, як турыде васқаза тапма бұшлары. Тем хоружа әш пулас пегех тұйынат. Бейдер ұжы керек тұғын жыде умне тухрем. Туран, пазар урамин жин, анадалла халах жытын заудач, шавлаще, юрызем юрлаще. Ундай Петер палаган мужиксем, анжақ візіне ғалі пілмелледе мар, пейчі күшізем шунза жеш тараще, кежір анжақ таштан кебр худ шуралза духны демелі. Унда фронтран келіне салдақсем, візем шежік шадық шинелземдіғынна, візен пит езем типсе сарықсаларна, анжақ көшізінжен вот тухать. Унда арымзем де, бур. бұр. Шавындақ вақтевек ачазем де земжіне тембек пұхашы, мен бұл нене білешшін. Пулинжен малда врахан, ураран ура ярза бұлса, шара кергури бұрайд. Шетелсе кайны сахмантығын, пилікне пыявдады кешіхны, пушинче сурық теренжен туны ягалзагайны шелік, арганзагайны шыбата сырны. Вăл пызы херлі ялав ятнам. Ялав жіне ялде кулаксем пәтчәр, чугынзем сывы бульчер тесе жырна. Уян бедері сесірі. Чынах темле пит пызык, хыружа, вăл кетме булдарайман эш пулзадына. Вăл халі курчче. Ша вурамри пәтім халыха шара кергури ерцы пулзан, ына пуян бедере Үріне кетмелі жук. Хәлі әлі хергене таптаза шав шара кергүрізем, ұқсақ әргіпсем тада ыты жавзем бек мәскензем хызине кілі жүлі пурныш тума Хәлі Хәлі бұян бедір жіне нұмаяқ пықса төмеш. Шапла жухышсем бұян бедірін бұжынче шүрені жұқ, халық ұнтілнеші тірге чарынже. Шара кергүрі... Нумайчень бұян педір жіне пик пықсадыжы. Ундан хаярын. Пәттер жак шуйттан! Тезе кышкырзай ажы. Пайдақ бұл хузанда да перен юна ішлі. Турца илі бір ұндан юлдашсым судын илні чунзіне. Мін лейлік певыл шірміш ол түбей ақсадырат, тері. Турца илес, түріне турца тезе хыттын кышкырзай ажы халық. Тем чухлен уже тюсне. Выжих житне халығын кашни самахе пуян педере пушран тимір младукпа шапна пегех пырзадевет. Ерешмень! Халыға мегильдень! Тезе кышкыра на гюргири пятне за себе. разом земчишки зембе юнаще. Пуян педер жіне пахса зураще. Усал! Пирен аршин зем окопсынче хен гураще! Эсір күнда шышынса самырланадыр, тезе жүгірашшы. Бұян бейдер, вүрін жіне тадылзан вырынжіне тадылзанат. жін жен тарзан, әмілгебек пүртре алығын тебелін ұдат. Ундан калех вырынжіне еванза Вал хушыра хушырахалық каялла пазар ураме беш аврын загаять. Нумайчень пазар ураменчень халық шавланы үлдінет. Чара кергурей чуғынзіне пірлешме жінет, пірлешсен кулаксіне пықындары бірдет. Тәттім бұлзан пуян бедір патне унындузы, шыған ешеме бұрад. Керзінех. Петер, Петремер, дезе ячы. Волысли комитеда хупсалартны, куштан брахви хелеп, Хведер бұжанны тада өтті земде казаматралар ашы. Візіне хулана илзе гаймаладеші. Комиссара шара кергурие суйласт пек калашы. Дезе білдержім. Педер шурхут пек шап шуры шурал гаять. Алы зем хулы зембек узынзан ашы. Кужзем ухмаға ерне шынын бек адашса гаяшы кебір заман тұрзанвыл, кескер сазыба, үлізе ярак.